18 skirsnis Paskui užgesino šviesą ir ištempusios kaklus, pastačiusios ausis, abi pabėgėlės atsidarė buduaro duris į tarnų laiptus, kurie ėjo tiesiai į kiemą. Eženį žengė pirmą, vieną ranką laikydama už rankenos lagaminą, kurį už kitos rankenos Luiza vos išlaikė abiem rankomis. Kiemas buvo tuščias, mušė vidurnaktį. Durininkas dar nebuvo atsigulęs. Eženy tyliai priejo ir pamatė, kad garbingas sargas snaudžia kambarėlio kampe ant savo kėdės. Jie atsigrėžė į Luizą, vėl pakėlė lagaminą, kurį buvo padėjusios ant žemės, ir abi spausdamosi prie sienos nunešė jį po vartų skliautais. Eženy paslėpė Luizą tamsiame kamputyje, kad sargas, jei kartais teiktųsi nubusti, matytų tik vieną žmogų. O pati atsistojo taip, kad žibinto šviesa kristų ant jos ir pabeldė į durų langelį, šaukdamas skambiu kontraltu vartus. Kaip eženį ir buvau numačiusi, vartininkas atsistojo ir net žengė keletą žingsnių prie lango, norėdamas pažiūrėti, kas išeina, bet pamatęs jaunuolį nekantriai daužantį lasdelę savo per blauzdą, negaiždamas trūktelėjo virvelę. Luiza it žaltys smuko pro pravirus vartus ir kaipmat atsidūrė gatvėje, o eženį iš pažiūros visai rami – nors jo širdis greičiausiai taip pat plakiai dažniau negu paprastai, išėjo paskui ją. Lagaminą jūs padavė pro šalį ėjusiam nešikui ir pasakiusius adresą, pergalės gatvė 36, nusekė paskui jį. Ta žmogus Luiza veikė raminamai, o eženį nejauti nei mažiausios baimės, nelyginant Judita ar Dalila. Kai jos atėjo prie nurodyto namų, Eženi liepė nešikui pastatyti lagaminą ant žemės, atsiskaitė ir pabeldusi langinę atleido jį. Už lango, į kurį pasibeldė Eženy, gyveno kukli baltinių siuvėja, su kuria merginos buvo iš anksto susitarusios. Ji nemiegojo ir to jau atidarė. Panelė, tarė jai Eženy, pasakykite, kad vartininkas ištrauktų iš pašiūrės karietą ir nueitų į paštą arklių. Štai jam penki frankai už vargą. Žaviuosi tavimi, tarė Luiza, ir net imu gerbti. Siuvėja nustebusi pažiūrėjau į jas, bet kadangi jai buvo žadėta 20 luidorų, neištariniai žodžių. Netrukus grįžo vartininkas, vesdamas vežėjai ir arklius, kurie kaip mat buvo pakinkyti į karietą. Lagaminą pririšo užpakalyje. Štai kelionlapis tarė vežėjas, kuriuo keliu suksime, ponaitį. Į Fonteblo, beveik vyriško balsu atsakė Eženiai. Kur? Ką tu sakei? paklausė Luiza. Aš mėtau pėdsakus, atsakė Eženijai. Tai moteriai mes davėme 20 luidorų. Bet ji gali mus išduoti už 40. Išvažiavusios į bulvarus pasuksime kitu keliu. Ir ji beveik neliesdama pakojos iššoko į karietą, kuri buvo įrengta taip, kad būtų galima ir miegoti. Tu visada žinai, ką darai, Eženijai, tarė dainavimų mokytoja, seisdamas į šalia draugės. Eženį nurodymų pakeitęs kryptį, vežėjas pliaukšėdamas botagu po ketvirčio valandos pravažiavo Sen Marteno užkardą. Ak, lengviau atsikvėpė Luiza. Pagaliau mes už Paryžiaus ribų. Taip, brangioji, pagrobimas puikiai pavyko, atsakė Eženį. Tikrai ir net be prievartus, tarė Luiza. Tatai bus nusikaltimas švelninanti aplinkybė, atsakė Eženį. Tuo žodžius užtrenkė ratų dardėjimas lavietos grindiniu. Danglaras jau nebeturėjo dukters. 25 skyrius Varpo ir butelio viešbutis Dabar leiskime paneliai Danglar ir jos draugiai dumti Briuselio keliu, o patys grįžkime pas vargšą Andriją Kavalkantį, kurios skridimas į laimę buvo taip nelemtai sustabdytas. Nors ir jaunas, Andrija Kavalkantis buvo labai apsukrus ir nekvailas berniukas. Mes jau matėme, kad po pirmo sujudimo svetainėje jis po truputį ėmė slinkti prie durų, perėjo vieną, paskui kitą kambarį ir dengo. Mes užmiršome paminėti vieną smulkmeną, kuri vis dėlto neturi būti praleista. Viename iš kambarių, per kuriuos ėjo kavalkantis, buvo išdėliotas apžiūro jaunosios kraitis, daimantų dėžutės kašmyro šalikai, valansieno nėriniai, angliški šydai – Žodžiu, visas gundančių daiktų rinkinys, nuo kurio pavadinimu mergaičių širdys jau pradeda smarkiau spurdėti ir kuris vadinamas kraičiu. Eidamas per tą kambarį, Andrija įrodė, kad jis ne tik labai apsukrus ir nekvailas vaikinas, bet ir toli numatas, o įrodė pagrėbdamas stambiausias iš visų išdėliotų brangenybių. Apsirūpinęs šitokiu turtu, Andrija pasijuto dvigubai lengvesnis, iššoko pro langą ir įslydo žandarams iš nagų. Aukštas, stambus kaip antikinis atletas, raumeningas kaip spartietis, Andrėja bėgo ketvirtį valandaus pats nežinodamas kur, kad tik atsidurtų toliau nuo tos vietos, kurioje vos neįkliuvo. Išbėgęs iš Monblanų gatvės ir genamas instinkto, kuris vagį atveda prie užkardaus, o kiški prie guolio, jis pasijuto esas Lafaeto gatvės gale. Uždusęs, apsipylęs prakaitu, Andrėja čia sustojo. Jis buvo visai vienas. Kairėje plitėjo aptverta Sen Lazarų dėkynį, o dešinėje milžiniškas Paryžius. Negi aš jau žuvęs, paklausė jis save. Ne, jeigu būsiu apsukresnis už savo priešus. Man dabar svarbiausia atsidurti kuo toliau nuo jų. Tuo metu jis pastebėjo fiakrą artėjantį iš puosonjero priemeščių. Rūškanas vežikas su pypkė dantyse, matyt grįžo į savo įprastinę vietą Sendenį priemestyje. Ei, bičiuli, šūktelėjo Benedetas. Ko nori pilieti, paklausė vežikas. Ar jūsų arklys pavargęs? Ko jis bus pavargęs, visą dieną nieko neveikė, keturi trumpi kelio galiukai ir dvidešimt sų arba atpiningių. Viso labo septyni frankai, o aš turiu atiduoti šeimininkui dešimt. Ar nenorėtumėte prie septynių frankų pridėti dar dvidešimt? Su malonumu pilieti, dvidešimt frankų po kojom nesimėto, o ką reikės daryti? Nieko ypatingo, jei tik jūsų arklys nepavargęs. Ašgi sakau jums, jisai lėks kaip vėjas, tik sakykite, į kurią pusę leisti. Į Luvrą. A, žinau, į Likerių šalį. Teisingai. Man reikia pavyti vieną draugą, su kuriuo susitariau rytoj pamedžioti šapel ant servalyje. Jis turėjo laukti manęs čia su savo kabrioletu iki pusės dvylikos, o dabar jau dvylika. Matyt, jam nusibodo ir jis nuvažiavo savo vienas. Gali būti. Na tai va, ar pamėginsite jį pavyti? O kodėl ne? Jeigu iki buržė jo nepavysime, gausite 20 frankų, o jei nepavysime iki Luvro 30. O jei pavysime 40, tarė Andrija truputį padvėjojęs, bet o jau sumetė, kad žadėdamas nieko nerizikuoja. Gerai, tarė vežikas, sėskitės. Andrija sėdo į fiakrą, kuris greit pralikė sendenį priemestį. Paliko šonę Sen Marteną, pravažiavo užkardą ir įsuko į nesibaigiančią lavijatą. Nelengva buvo pavyti nesamą draugą. Vis dėlto vėlyvus praeivius ir dar neuždarytus smuklių šeimininkus kavalkantis retkašiais klausinėjo apie žalę keršų arklių pakenkytą kabrioletą. Kadangi Belgijos keliu važiuoja daugybė kabrioletų, kurių devyni iš dešimties žali, tai nurodymai birėjo iš visų pusių. Visi tvirtino jį, ką tik pravažiavus, jis esas netoliau kaip už penkių šimtų, dviejų šimtų šimto žingsnių. Pagaliau tokį kabrioletą pralenkdavo, bet paaiškėdavo, kad čia ne tas. Kartą juos pačius pralenkė. Tai buvo šuoliais lekinti dviem pašto arkliais pakinkyta karieta. Kad taip man šitą karietą, pagalvojo kavalkantis, porą gerų arklių ir svarbiausia dokumentą, be kurio jų negausi. Ir jis giliai atsiduso. Tai buvo ta pati karieta, kuri vežė panelę Danglar ir panelę Darmyjį. Greičiau, greičiau, ragino Andrija, dabar jau tikriausiai netrukus jį pasivysime. Vargšas arklys vėl dūmė tą pačią ryščią, kokią pasileido nuo užkardos ir visas putotas pasiekė lovrą. Dabar matau, tarė Andrija, kad nepasivysiu draugo, tik nuvarysiu nuo kojų arklį. Geriau bus, jei išlipsiu čia. Štai jums 30 frankų, aš pernakvausiu berajame žirge ir rytoj sėsiu į pirmą pasitaikiusią pašto karietą. Labanakt, draugužė ir Andrėje, įspraudęs vežikų į delną šešias monetas po penkis frankus, vikriai nušauko ant grindinių. Vežikas džiaugdamasis įsidėjo į kišenę pinigus ir žinginę pasuko į Paryžių. Andrėje dėjusi eina Sibėrojo žirgų viešbutį, bet valandžiukė staptelėjęs privartų ir pasiklausęs, kaip tilsta tolstančio fiakro dardėjimas patraukė toliau ir tikro gimnasto žingsniu nejučiau nudraužė dvi mylės. Po to jis pailsėjo – Kažkur netoli turėjo būti ir šapel anservalis, į kurį jis vežikui sakėsi vykstas. Tačiau nenuovargis privertė Andriją Kavalkantį sustoti. Jis norėjo apsispręsti, susidaryti veikimo planą. Į diližaną lipti buvo negalima. Taip pat negalima samdytis pašto karietus. Norint keliauti šiomis priemonėmis, būtinai reikėjo turėti pasą. Pasilikti Uazos departamente, viename iš atviriausių ir labiausiai saugomų, taip pat buvo neįmanoma, ypač žmogui turinčiam tokį patyrimą kriminalistikos rytyje kaip Benedetas. Andrijas įsėdo ant griovio krašto, abiem rankomis pasirėmė galvą ir susimastė. Po valandėlis jis pakėlė galvą, jau buvo nusprendęs, ką reikia daryti. Jis ištepė dulkėmis vieną šoną palto, kurį buvo spėjęs nusikabinti prieškambaryje ir užsimesti ant frako, tuomet pasuko į Šapel ant servalį ir drąsiai pasibeldė į vienintelę kaimelio užeigą. Šeimininkas jam atidarė. Drauguži, kreipėsi į jį Andrėje, aš jojau iš Montrefonteno į San Lisą. Bet nartus arklys pasimuistė ir nuteiškė mane žemėn. Man reikia dar šiąnakt pasiekti kompieną – Kitaip namiškiai labai susirūpins, ar negalėtumėte išnuomoti man arklių. Gerą ar blogą, bet užeigos namų šeimininkas visada turi išnuomojamą arklį. Jis pašaukė arklininką, liepė jam pabalnoti širmį ir pažadino sūnų, kokių septyniarių metų berniuką, kuris turėjo sėsti ant arklių ponui už nugarus ir parjoti širmį namų. Andrija padavė smuklininkui 20 frankų. Traukdamas juos iš kišenys, neva netyčia išmetė ir vizitinę kortelę. Ta kortelė buvo vieno iš jo draugų, su kuriuo suaidavo Paryžiaus kavinėje. Andrijai išjojus šeimininkas pakėlė ją nuo žemės ir pamanė, kad arklį išnuomojo grafui de Moleonui, gyvenančiam Sen Dominiko gatvėje numeris 25. Ta pavardė ir adresas buvo kortelėje. Širmis bėgo negreitai, bet lygiai ir sparčia ryščia. Devynės mylės nuo servalių iki kompieno jis nurisnojo per pus ketvirtaus valandos. Rotušės laikrodis mušė keturis, kai Andrija įjojo į aikštę, kurioje sustoja diližanai. Kompienė yra puikus viešbutis, kurį prisimena tas, kam bent sykį teko jame nakvoti. Važinėdamas po Paryžiaus apylinkės, Andrija kartą buvo jame apsistojęs, užtat ir dabar atsiminė varpų ir butelio viešbutį. Žibinto šviesoje pamatė kelrodė iškabą ir atleidęs berniuką, kurią matydavė visus savo smulkius pinigus, pasibeldė į duris, labai teisingai galvodamas – kad prieš akis turi 3 ar 4 valandas, kad nepro šalį būtų pasistiprinus gerą vakarienę ir sveikai numigus. Jam atidarė tarnas. Drauguži, tari Andrija, aš atvykau iš Sen Žanobua. Ten buvau pakviestas pietų. Maniau, kad pakliūsiu į diližaną, kuris pravažiuoja vidurnaktį, bet paklydau kaip koks veipla ir keturias valandas bašiausi po mišką. Duokite man vieną iš tų puikių kambariukų į kiemo pusę ir atneškite ten šaltą višiuką su buteliu bordo. Tarnas nieko neįtarė. Andrija kalbėjo labai ramiai, jo dantyse rūko cigaras, rankos buvo sukištos į paltų kišenės. Jo drabužiai buvo elegantiški, veidas švariai nuskustas, batai be priekaištų. Jis atrodė panašus į susivėlinusi miestietį. Tarnui ruošiant kambarį atsikėlė ir šeimininkė. Andrija sutiko ją, kuo maloniausiai šipsodamasis, ir paklausė, ar negalėtų gauti trečio numerio, kuriame jau kartą buvo apsistojęs, pravažiuodamas pro kompieną. Deja, trečią numerį jau buvo užėmęs vienas jaunuolis keliaujantis su seserimi. Andrija atrodė labai nusiminęs ir apsiramino tik tuomet, kai šeimininkė jį įtikino, kad jam ruošiamas septintas numeris, lygiai toks pat kaip ir trečias. Šildydamasis prie židinio kojas ir šnekučiuodamasis apie paskutinės arklių lenktynės šantinį jis laukė, kada jam praneš, kad kambarys paruoštas. Andrija nebereikalo užsiminė apie kambarius išeinančius į kiemą – Varpo viešbučio kiemas su trijų aukštų galerijomis, dėl kurių jis buvo panašus į teatrų salę su jazminais ir raganėmis besiviniojančiomis apie lengvas kolonėlės, buvo vienas iš gražiausių kiemų, kokių tai galima rasti prie viešbučių. Viščiukas buvo šviežias, vynas senas, ugnis linksmai traškėjo, Andrija pats nustebo, kad valgo su tokiu apetitu, tarsi jam nieko nebūtų atsitikę. Paskui jis atsigulė ir to jau užmigo tokiu kietu miegu, kokiu užminga 20 metų jaunuolis, net jeigu jau sąžinė nešvari. Vis dėlto reikia pripažinti, kad Andrija nors ir turėjo pagrindų jausti sąžinės graužimą, bet jo nejauti. Štai koks buvo Andrijos planas, kurį susidaręs jis nusiramino. Auštant jis atsikels, kuo sažiningiausiai apsimokės už viešbutį ir išeis iš jo – pasieks mišką ir apsistos pas kokį nors valstietį, dėdamasis dailininkų susidomėjusių gamtaus vaizdais. Paskui įsigis kirtėjo drabužius ir kirvį, aukštuomeniais liūto apdarą pakeis darbininko palaidinę, po to įsitepęs rankas švininėmis šukomis pasitamsinės plaukus, nusidažęs veidą tam tikrus kyščių, kurio receptą kadaise buvo gavęs iš draugų tulone, mišku nueis iki artimiausios sienos, keliaus naktį Dieną miegos tankmėse ir griovuose, pažmonės užeidiniais tik retkarčiais nusipirkti duonos. Perėjęs per sieną, deimantus pavers pinigais, pridės juos prie dešimties banknotų, kuriuos dėl viso pikto visada nešiaudavosi kišenėje, ir tada jam susidarys 50 tūkstančių frankų. Ir tai netaip jau bloga po visų negandų. Be to jis tvirtai tikėjo, jog danglaras padarys viską, kad kalbos apie juos ištikusią negandą plačiai nepasklistų. Štai kodėl Andrija, jau gana pavargęs, užmigo taip greitai ir kietai. Norėdamas kaip galima anksčiau pabusti, Andrija neuždarė langinių, tik usklendė durų velkę ir pasidėjo ant staliukų prie lovos atlenktą aštrų peilį, kurio užgrūdinti ašmenys jau buvo išbandyti ir su kuriuo jis niekada nesiskirdavo. Apie 7 valandą ryto Andrėje pažadino skaistus saulės spindulys šiltai paglaustęs veidą. Kiekvienose tiksliai veikiančiuose smegenyse svarbiausia žmogaus rūpestis užminga paskutinis ir pirmasis nutvieskia atbundančią sąmonę. Andrėje dar kaip reikiant nespėjo nei atsimerkti, o svarbiausias jo rūpestis jau buvo nubudęs ir kuždėjo jam, kad jis smarkiai pamigo. Jis šoko iš lovos ir pribėgo prie lango. Per kiemą ėjo žandaras. Žandarai, bene labiausiai grindantys į akis asmenys, net visiškai nekaltam žmogui, o neramiai sąžiniai, geltona, mėlyna ir balta jų uniformų spalva yra pati baisiausia. Ko čia ta žandaras? paklausė savęs Andrėja ir netrukus pats savo atsakė, nestokodamas logikos, kurios jį turint skaitytojas jau galėjo pastebėti. Nieko čia ypatingo, jei žandaras atėjo į viešbutį metas rengtis. Jis apsirengi su tokiu vikrumu, nuo kokio Liokajus per keletą mėnesių prabangaus gyvenimo Paryžiuje dar nebuvo spėjęs jo atpratinti. Gerai, pagalvojo Andrija rengdamasis, palauksiu, kol jis išeis, o paskui spruksiu ir aš. Taip savo sakydamas, jau apsiavęs ir pasirišęs kaklaraištį, Andrija tyliai priejo prie lango ir antrą kartą pakėlė muslinų užuolaidą. Tačiau ne tik pirmas žandaras neišėjo, bet prie vienintelių laiptų į kiemą pasirodė ir antra tų pačių spalvų uniforma. Trečias žandaras, raitas su šautuvo rankose, saugojo didžiuosius vartus į gatvę, tik pro juos Andrėja galėjo išeiti. Tas trečias žandaras buvo nepaprastai įdomus, nes prieš jį grūdosi smalsuoliai, visiškai užtverdami viešbučio vartus. Manęs ieško šoviai galva mintis po velnių – Vaikinas išbliško ir neramiai apsidairė. Iš jo kambario, kaip ir iš visų kitų to aukšto kambarių, buvo galima išeiti tik į atvirą visiems matomą galeriją. Aš žuvęs, dingtelėjo kita mintis. Iš tikrųjų, žmogui atsidūrusiam Andrijos kailyje areštas reiškia teismą, nuosprendį ir mirties bausmę be pasigailėjimo, be atidėliojimų. Akimirką jis mišlungiškai spaudė rankomis galvą. Per tą akimirką jis vos nepamišo iš baimės. Bet netrukus jo galvoje knipždančių minčių spiečiuje bleikstelėjo viltis. Blausi šypsena šmeistelėjo pameilusiuose lūpose. Jis apsidairė. Viskas, ko jam reikėjo, buvo ant marmurinio rašomojo stalo. Plunksna, rašalas ir popierius. Jis padažė plunksną į rašalą ir stengdamasis suvaldyti drebančią ranką, ant pirmo sąsiuvinio lapo parašė šias eilutes – Neturiu pinigų apsimokėti už viešbutį, bet būdamas sažiningas palieku šią sagę, kurios vertėjai dešimt kartų prašauka mano skolą. Atleiskite, kad išėjau auštant, man buvo gėda. Jis ištraukė iš kaklaraiščių sagę ir padėjo ant popieriaus. Paskui atšovė velkę, pradarė duris, tarsi išeidamas būtų pamiršęs jas uždaryti, įlindo į kaminą, kaip žmogus pripratęs prie tokių gimnastikos pratimų – Vėl užtraukė į popierinę užuolaidą, vaizduojančią Achilą pas Deidamiją, kojomis užlygino savo pėdas pelenuose ir išrangytų dumtraukiu ėmė šliaušti aukštyn, tikėdamasis įsigelbėti vieninteliu jam dar likusiu keliu. Tuo metu žandaras, kurį pirmą buvo pastebėjęs Andrija lipo laiptais aukštyn, lydimas policijos komisarų. Šitam žandarui buvo pasirengęs ateiti į talką antrasis, saugantis laiptų apačią – o antrasis visuomet galėjo tikėtis, kad jam padės trečiasis saugojas vartus. Štai kokiamis aplinkybėmis Andrija sulaukė vizito, kurio taip rūpestingai stengiasi išvengti. Šventant Paryžiaus telegrafai perdavė žinę visomis kryptimis, todėl visuose įspėtuose apylinkiais miestuose buvo sukelti ant kojų valdžiaus pareigūnai ir ginkluoti policininkai šauko ieškoti kadrus žudiko. Kompienas – karalius rezidencija, Kompienas mėgstama medžioklės vieta, Kompienas įgulos miestas, knipždėte knipždantis valdžiaus pareigūnų, žandarų ir policijos komisarų. Todėl visi puolė ieškoti tučto jau vos gavę įsakymą telegrafu. O kadangi varpo ir butelio viešbutis svarbiausias miestelėje, tai žinoma nuo jo ir buvo pradėta. Be to sargybiniai tą naktį stovėjo prie rotušės, rotušė visai greta varpo viešbučio, pranešė matė keletą keleivių atvykusių naktį į viešbutį. Sargybinis, kurį šeštą valandą ryto pakeitė kitas, atsiminė, kad vos atėjęs į postą, kelius minutės po keturių matė jauną vyrą atjojusi arkliu su berniuku už nugaros. Tas vyras nusėdo aikštėje, paleido berniuką su arkliu ir pasibeldė į varpų viešbutį, kur jį ir įleido. Ant to vėlyvo keleivio ir krito įtarimas. O jis buvo kaip tik Andrija. Remdamiesi tais duomenėmis, policijos komisaras su žandarų puskarininkiu pasuko prie Andrijos durų jie rado jas praveras. Oho, tari puskarininkis senas vilkas, praeidęs dantis tarnyboje, atviros durys blogas ženklas. Man labiau patiktų užrakintos trimis spynomis. Valandėlę galva nejudėjo kaip akmeninis bareljefas puošiantis pastatą. Paskui atsidususi iš didelio nusivylimo dingo. Ramus ir orus, tartum jų atstovaujamas įstatymas, neatsakydamas į jokius klausimus, Puskarininkis praėjo pro minę ir grįžo į viešbutį. Na kaip, paklausė abu žandarai. O taip, vyručiai, atsakė puskarininkis. Plėšikas matyt iš tikrųjų paspruko nuo mūsų anksti rytą. Bet mes pasiūsime žmonių Vilerkotre ir Nuajono keliu, iškreisime mišką ir tikrai jį sučiupsime. Vos tik garbingasis pareigūnas žandarų puskarininkėms būdinga intonacija ištarė šiuos skambius žodžius, viešbučio kieme pasigirdo pratisas išgaščio riksmas ir nepaliaujamas skambučio tilindžiavimas. Kas čia dabar sušuko puskarininkis? Matyt, kažkas ne juokai skuba, tarė šeimininkas. Iš kurio numerio skambina? Iš trečių. Bėk, Žanai. Tuo tarpu riksmas ir skambinimas dar labiau pasmarkėjo. Tarnas puolė prie laiptų. Ne, ne, sulaikė jį žandaras, man rodos, ten reikalauja ne jūsų paslaugų, mes patys patarnausime. Kas apsistojęs trečiame numeryje? Jaunas vaikinukas susisirimi. Atvyko šią nakt pašto arkliais ir pareikalavo kambarių su dviem lovomis. Trečią kartą nuaidėjo nerimastingas skambutis. Čionai ponas komisarė, suriko puskarininkis, greičiau kartu su manim. Palaukite, perspėjo šeimininkas, į trečią numerį yra dviejai laiptai vidiniai ir laukujai. Gerai, tarė puskarininkis, aš eisiu vidiniais, taip pagal mano specialybę, šautuvą ištaisyti, taip. O jūs saugokite iš lauko pusės. Ir jei bandys bėgti, šaukite, sprendžiant iš telegramos, čia pavojingas nusikaltėlis. Puskarininkis su komisaru nubėgo prie vidinių laiptų. Suaudrinta žandaro žodžių minė garsiau suklego. Atsitiko štai kas. Iš tikrųjų ant stalo paliktas raštelis ir Sagi bylojo apie nemalonų faktą. Andrija buvo pabėgęs. Sakome bylojo, nes žandaro puskarininkis buvo ne iš tų žmonių, kurie lengvai kuo nors patikė. Jis apsidairi, žvilgtelėjo po lovą, prasklydė užuolaidas, atidarė spintą ir pagaliau sustojo prie kamino. Andrija buvo apdairus ir nepaliko pelenuose jokių pėdsakų. Vis dėlto tai buvo išėjimas, o ieškant pabėgėlio, kiekvienas išėjimas turėjo būti kruopšiai apžiūrėtas. Užtat žandaras liepė atnešti žabų ir šiaudų, prigrūdo jų į židinį, nelyginant užtaisydamas patranką ir padegė. Ugnis saužė židinyje, tiršti dūmai plūstelėjo į kaminą ir įsiveržęs ugnikalnis tulpu ėmė kilti į dangų. Bet nusikaltelis nenudribo į žarijas, kaip tikėjusi žandaras. Andrija iš mažumės kovoja su visuomenė, buvo vertas bet kokio žandaro, nors tas žandaras ir turėjo garbingą puskarininkio laipsnį. Numatydamas, kad žydinį gali užkurti, jis užkopė ant stogo ir prisiglaudė prie kamino. Jam net šmėstelėjo viltis įsigelbėti išgirdus, kaip puskarininkis garsiai suriko abiem žandarams, jo čia nėra – Tačiau atsargiai ištempęs kaklą jis pastebėjo, kad žandarai ne tik nenuėjo po tokių pranešimų, bet dar atidžiau ėmė dairytis. Andrija taip pat apsidairė. Rotušė, milžiniškas 16 amžiaus pastatas, dunksojo dešinėje nelyginant niūri tvirtovį. Pro jos langus, kaip slėni nuo aukšto kalno, galėjai matyti visus viešbučio stogo kampus ir užkampius, kurių viename jis tūnojo. Andrija suprato, kad kad pro kurį nors rotušės langą to jau išlys žandarų puskarininkio galva. Jei jį pamatys, jis žuvęs, bėgimas togais neteikini menkiausius vilties įsigelbėti. Tuomet jis ryžosi leistis žemyn, bet ne tuo keliu, kurio buvo užlipęs, o panašiu. Jis paieškojo akimis nerūkstančio kamino, priešliaužė artin ir niekino nepastebėtas dingo jame. Tuo metu atsidarė vienas rotušiais langelis ir pasirodė žandarų puskarininkio galvą. Andrija vikriai nusileido dumtraukiu du trešdalius kelio, bet čia paslydo ir nors tvirtai įrėmė rankas į sienas, nučiožė žemyn daug greičiau ir svarbiausia daug triukšmingiau negu būtų norėjęs. Menka bėda, jei kambarys būtų buvęs tuščias, bet dėja jis buvo užimtas. Lovoje miegojo dvi moterys. Triukšmas jas pažadino. Jos įsmeigė akis, kur pasigirdo žnektelėjimas ir pamatė, kad iš kamino išlindo vyras. Viena tų moterų šviese plaukė siaubingai suriko, net visas namas nuėdėjo, o antroji juoda plaukė čiupo varpelį ir ėmė tilindžiuoti, kiek turėdamas sveikatos. Pikta lemtis aiškiai persekiojo Andrėje. Dėl dievo sušuko jis išbalę sutrikęs, net nematydamas į ką kreipėsi. Nerėkite, nežudykite manęs, aš jums nedarysiu nieko blogą. Žmogžudys Andrėja sušuko viena. Eženy, panelė Danglar, nustebęs sumurmėjo kavalkantis. Gelbėkite, gelbėkite, sušuko panelė darmi jį, traukdama iš nusteirusių eženį pirštų skambutį ir tampydama jį dar smarkiau. Padėkite man, manęs ieško, ėmė maldauti Andrėja, sudėjęs rankas, pasigailėkite, neišduokite. Per vėlu, jau ateina, atsakė eženį. Paslėpkite mane kur nors, pasakykite, kad šiaip ko įsigandote, nukreipkite įtarimą ir išgelbėkite man gyvybę. Abi merginos, prisiglaudusios viena prie kitos ir susiviniojusios į anklodę, nieko neatsakė jo maldavimus. Jų širdyse baimė kovojo su pasibjaurėjimu. Gerai, tarė Eženį, eikite tuo pačiu keliu, kuriuo atėjote, eikite nelaimingasis, mes nieko nesakysime. Va jis, va jis, sušuko balsas už durų, aš jį matau. Tai šaukė puskarininkis, prisikišęs prie raktų skiludės, jis pamatė kambaryje stovintį ir maldaujantį Andriją. Stiprus smūgis šautuvo buožė į duris išmušė spyną, kiti du smūgiai nudaužė vyrius. Išlauštos durys griuvo į vidų. Andrėja puolė prie durų į galeriją ir atidarė jas norėdamas pabėgti. Ten stovėję žandarai atstatė jį šautuvus. Andrėja apmirė vietoje. Išbliškęs, šiek tiek atsilošęs, jis laikė mišlungiškai suspaudęs niekam nereikalingą peilį. Bėkite, suriko panelė darmyji, į kurio širdį praėjus baimį grįžo pasigailėjimas, bėkite. Arba nusižudykite, tarė eženį tokiu balsu ir taip mostelėjusi ranka, kaip cirkose vestalės, kurios durdavo nykščių žemyn, liepdamus gladiatoriui pribaigti partrenktą priešą. Andrija krūptelėjo ir pažvelgė į merginą niekinamai šipsaudamasis. Žemai jo širdžiai buvo nesuprantama didinga auka, kurios reikalauja garbėjai. Žudytis? tarė jis numetęs peilį. O kam? Jūsgi pat sakėte, sušuko panelė Danglar, kad jūs nuteis mirti, nukirs galvą kaip paskutiniam niekšui. Niekai, atšovė kavalkantė, susigryžiuodamas ant krūtinės rankas, aš juk turiu draugų. Puskarininkis žengė prie jo su kardu rankoje. Na, na, tarė jam kavalkantis, slėpkite savo gelžgalį draugužį, kam tas triukšmas, jei aš pasiduodu ir jis ištiesė rankas, ant jų tučto jau buvo uždėti antrankiai. Abi merginos su siaubu žiūrėjo į tą šlykščią permainą. Jų akyse žmogus nusimetė kaukę ir vėl tapo katurgininku. Andrija atsigrėžė jas ir vegėdiškai šipsodamasis paklausė. Gal norite ką nors perduoti savo tėvui, panelė Eženį? Greičiausiai man teks grįžti į Paryžių. Eženį užsidengė veidą rankomis. Nesidrovėkite, tarė Andrija, Aš ant jūsų nepykstu, kad vėjotės mane pašto arkliais. Kiek čia trūko, kad būčiau tapęs jūsų vyru? Šitai pasityčiojęs, Andrija išėjo palikdamas abi beiglės, degančias iš gėdos ir apkalbamas susirinkusių jų smalsuolių. Po valandaus merginos jo apsirengusios moteriškais drabužiais vėl sėdo į savo kelionės karietą. Norėdamas apsaugoti jas nuo pašalinių akių, šeimininkas liepė uždaryti vartus – bet vėl juos atidarius joms teko pravažiuoti pro dvi eilę žmonių, kurie kuždėdamiesi lydėjo jas pašaipiais žvilgsniais. Eženį nuleido užuolaidas, bet kad ir nieko nematydama vis tiek girdėjo, kaip aplinkui visi pašaipiai kiekena. Kodėl pasaulis nedykuma, sušuko ji puldama į glėbį panelį darmyjį. Jos akys degė įniršiu, kuris verti Neroną apgailestauti, kad romėnų tauta turi ne vieną galvą ir kad jos negalima nukirsti vienu smūgiu. Kitą dieną jos atvyko į Briuselį ir apsistojo Flandrijos viešbutyje. O Andrija dar iš vakarų buvo uždarytas konsieržerį kalėjime. 26 skyrius. Įstatymas. Mes jau matėme, kaip laimingai pabėgo iš namų paneliais Danglar ir Darmijį. Kiekvienas per akis turėjo savų rūpešių ir niekas netkreipė jas dėmesio. Paliksime bankininką, kankinamą netolimų bankroto šmėklus, šalto prakaitų išmuštą kaktą raizganti ilgiausius savo pasyvus tulpelius ir pasieksime baronienę, kuri vos atsikvošėjusi nuo baisaus smūgio, nuskubėjo pas savo nuolatinį patarėją Liusieną Debre. Baronienė nekantrai laukė dukters vedybų, norėdama pagaliau atsikratyti pareigos ją globauti, nes ta pareiga dėl eženį charakterių buvo ne iš maloniųjų. Pagal žodinį susitarimą, kurio remiasi šeimos hierarchija, motina tik tada gali tikėtis visiško dukters paklusnumo, kai pati visur, kur elgesi be priekaištų ir yra tobulumo pavyzdys. Reikia pasakyti, ponė Danglar prisibijojo eženį išvalgumo bei panelės darmyjį įtakos jai – Ji nekarta buvo pastebėjusi panikos kupinų žvilgsnius, kurių duktai nešikštėdavo ponui Debre. Jaus manimų tie žvilgsniai rodė, jog eženį žino motinos piniginių ir meilės ryšių paslaptį su pirmuoju ministro sekretoriumi. Tačiau jei baronienė būtų buvusi išvalgesnį, būtų supratusi, kad eženį nekentė Debre visai ne dėl papiktinimų ir apkalbų, kurių nestigo tėvo namams. Mat Debre pernelyg dažnai juose lankėsi – bet vien dėl to, kad skyrė jį prie gyvūnų, kurių Diogenas nenorėjo vadinti žmonėmis, o Platonas alegoriškai pavadino juos neapsiplunksnavusiais dvikojais gyvūnais. Taigi, ponios danglar požiūrių, dėja šiame pasaulyje kiekvienas turi savo požiūrį, trukdanti matyti kitų požiūrius. Buvo labai liūdna, kad eženy vestuvės išširo. Liūdna ne dėl to, kad vestuvės būtų buvusios tinkamus, vykusios, galinčius padaryti jos dukterį laimingą – bet dėl to, kad jūs būtų dausios visišką laisvę poniai Danglar. Kaip jau sakėme, ji nulėkė pas Debre. Liusienas, kaip ir visas Paryžius, dalyvavo iškilmėse pas Danglarus ir matė kilusį skandalą. Jis nuskubėjo į savo klubą, kur jo draugai jau šnekėjusi apie įvykį, apie kurį tą vakarą liežuvavo trys ketvirtadalį paskalas mėgstančių miestų vadinamo pasaulio sostinę.